po korak, iako podrobno pojašnjenje, pojašnjenje je li tih propisa slijedi nakon što završimo, znači a spominjanje je li hađskih obreda načelno ili ukratko. I u našem zadnjem druženju završili smo pitanja čega? Umre. Došli smo do Jeum Tervije. Jeum et Tervije, osmi dan Zulhidžeta, nazvan je time Jeum Tervije, po mišljenju nekih učenjaka, zato što su ljudi iz Mekke iznosili vodu, znači da tako poje hađije, znači zemzem su nosili van Mekke za hađije, pa je potom nazvan Jomu Teruje. Kada bude osmi dan Zulhidžeta, hađije se pripremaju, znači, za ulazak u hađske obrede. Za ulazak u hađske obrede. Pa će na mjestu gdje se nalaze obući i hrame i odatle nijete. Ne izlaze, znači, na, pik, na mikat, nego sa mjesta, znači, gdje su odcijeli ili gdje borave, odatle nijete hađ. I za nijeti će, odnosno nakon nijeta koji se donosi u srcu, kazali smo za sve ibadete, izgovorit će lebejk Allahumme bi hađa, evo bi hiđetin. I nakon toga će donositi telbiju koju smo šta? Spominjali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك ملك لا شريك لك to je znači telbija koja se donosi ako se čovjek poboji da bi ga moglo nešto spriječiti od nastavljanja obreda onda će usloviti pa će kazati o in habeseni habis fe mehalli Ovim riječima čovjek uslovljava i ako ga zadesi nešto ili da bude prinuđen da prekine obreda, ne mora se iskupiti. Jel u redu? Čovjek, na primjer, zna da ima stvar koja ga može lahko spriječiti od nastavljanja hađskih obreda i da ih mora prekinuti. Jer čovjek ako prekine znači, hađske obrede, mora se iskupiti. A ovako se ne bi morao iskupljivati, nego znači time bi uslovio. izlazi osmog dana Zulhidžeta i ovom teruje na minu. Izlazi na minu. I boravi na mini, klanja na mini pet vakata, pet namaza. Klanja podne i kindiju, akšam i jaciju i sabah devetog dana Zulhidžeta. u arafe. Znači, spominjemo sada samo načelno, znači, a potom ćemo podrobno pojašnjavati propise vezane za ovo što spominjemo. Kada iziđe sunce devetog dana Zulhidžeta, kreće prema Mini, odnosno prema Arefatu. Doći će do mjesta nemire i tu će stati. Znači, tu će se zaustaviti dok ne nastupi podnevsko vrijeme. <laughs> Osim ako se desi da ne dođe. Ponekad hađije znaju putovati pa čekuju indijsko vrijeme da dođu gdje? refat, zbog velikih gužvi, znači kasni se. Kada sunce pređe na drugu stranu neba, kada nastupi podnevsko vrijeme, klanjaće. Podne i ikindiju. U podnevskom vremenu, skraćeno i spojeno. Za razliku od mine, kada je gore prvi put došao, klanjao je pet vakata, skraćeno, ali svaki namaz u njegovo vrijeme. Znači, kada je došao osmi dan, klanjao je podne dva, ikindiju dva, akšam dva, 3 jacio dva i saba dva. Znači, klanjao je, kratio je sve namaze, osim, jeli, akšama i saba. Dok na arefatu spaja. Na arefatu spaja. Klanja dva namaza jednim ezanom i sa dva ikameta bez sunneta bez sunneta. Nakon toga slobodan je i spreman za ibadet do zalaska sunca. Dova, zikr, učenje Kur'ana, nakon toga znači ibadeti. Dići će svoje ruke, okrenuti se prema kibli, a neće se okrećati prema džebelu rahme, kao što čine mnogi, nego se okrene prema kibli i tako čini dok ne zađe sunce. A, sve do zalaska sunce. Jedan mi je naš brat pričao da je bio na hađu sa hađijama našim iz Bosne. Kaže, klanjali smo podne i kindiju, spojili u prvo vrijeme, odmah nakon nastupa vremena. Kaže, ustao jedan dedo, digao ruke, krenuo se prema kibli i kaže, nije ispustio do zalaska sunca. Na. Krenuo se prema kibli i nije ispustio do zalaska sunca. A gledao sam svršenike islamskih fakulteta zahrče na refatu ometa čak i one tamo u desetom šatoru. To je prava propast da čovjek znači takvo vrijeme izgubi u spavanju, i odmor. Najmanje što možeš sjediti jeste da sjediš i da zikriš, da učiš Kur'an, da doviš Allaha te barke od dana. Jedan šej kada je otišao da posjeti, gledali ste vjerovatno ovaj film, odnosno dokumentarni film od šeha Halida Rašida. Kada je otišao u posjetu, Nigeru, je li tako? Kaže, pet sati su klanjali noći namaz. Kaže, Allah, dragi, kako će klanjati pet sati? Znači, ljudi koji istinski svate vrijednost tog ibadeta, tako postupaju. Pa možete zamisliti dedu jednog bošnjaka koji dođe i pet ili šest sati stoji i drži dignute ruke i ne pomira se nikuda. kada zađe sunce, krenuće sa arefata. Mirno, skrušeno i uputi se prema Muzdelifi. Muzdelefa i Muzdelifa. I jedno i drugo je dozvoljeno kazati. Kada dođe na Muzdelifu, klanjaće akšam jaciju u jacijsko vrijeme. I obično se ne stiže prije toga. Iako se i to desi. Desi se, znači da hađije ponekad stignu i ranije. Pa nekad stignu prije jacijskog vremena. Mi smo pretprošle godine došli i kada smo se vraćali, neke su hađije otišla ranije i kada smo došli, oni su već bili završili, završili namaz. namaz odmah dok su došli, oni su to akšansko vrijeme završili i klanjali. To je pogrešno. Treba čekati jacijskog vremena. Poslanik sallallahu alaihi sallam je klanjao, spojio i skratio u jacijskom vremenu. Sa jednim ezanom i dva i kamet. I tu će ostati do zore. Tu ostaje do zore. Ovako autor kaže, jel? Ostaje do zore neki kažu čak ne klanja ni vitr nikako, a vidjet ćemo da li se klanja vitr, doćemo do toga kada budemo govorili podrobno jeli, o ovim propisima, jer još uvijek govorimo samo po tačkama, korak, znači po korak kako izgleda hač, a pojašnjavat ćemo podrobno nakon toga. I neće klanjati ništa po noći. Ništa poslanik, sallallahu sallam, te večeri nije klanjao. I ne treba izlaziti van okvira upute poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jer niko bolje nije poznavao vrijednosti ibadeta i niko nije bio bogobojazniji od Rasulullaha sallallahu alaihi vseleme, ali je on to već je proveo u odmor. Potom će klanjati sabah namaz. Dana, kog dana? Bajrama. Dan Bajrama. To je dan Bajrama. Potom će klanjati sabah Namaz. Potom će se staći na El Mešar il Haram i okrenut se prema Kibli dobiti. Šta je El Mešar il Haram? Tu se ulema spori i razilaze se. Da li je to jedno mjesto na Muzdalifi ili je to cijela Muzdalifa? Imate različite mišljenja kod islamski učenjaka. I tako će činiti dovu dok se dobro ne rasvane. Neće čekati šta? Izlazak sunca. Nego dovi dok se ne rasvane. Dok se ne rasvane. Dozvoljeno je starcima i nemoćnim ženama da idu ranije, znači sa ovoga mjesta nakon ponoći. Ha. Dozvoljeno. Naš svi idu, samo dođu tu na muzdalifu, pokupe kamenčiće i nastavljaju dalje. Osmi dan svakako niko nije izlazio na muzdalifu, na minu, to nema potrebe tu kada se dođe na, na, na, na onaj na muzdalifu, samo se pokupe kamenčić, malo se prohoda, prošeta i odma se ide dalje i nastada se sa obredima. Što je pogrešno, bez imalo sumnje. Što je pogrešno. Boravak na muzdalif je vađib. A kada bi se ukazali da je sunnet, pa sunnet je nešto što treba izvršiti ili ostaviti? Izvršiti. Mi ćemo spominjati nakon toga šta su ruknovi hađa. Šejh Albani je odabrao mišljenje da je klanjati sabah namaz, na muzdelifi, rukn hađa. Znači, po mišljenju šejh Albanija, kogod ne bi klanjao sabah namaz na muzdelifi desetog dana, zulhidžeta, nema hađa. ima hadis koji, iz koga se to može zaključiti, koga šeha Albanija cijene vjerdostojni, tačno. No, međutim, ne znam da je i kod Uleme podržao šejha, u tome, ne znam. Ne znam da li Nisam nikad to čuo ni pročitao. Allahu ta'ala Ahla. U svakom slučaju, boravak na muzdelifi ne treba propuštati, osim ako čovjek ima opravdanje. Kao što su stari ljudi iznemogli ovaj, i slično tome deseti dan Zulhidžeta. Jaumun Nahr. Dan u kome se kolju žrtve, jeli zato se nazvan Jaumun Nahr, dan klanja. Najbolji dan u uzvišenog Allaha te barake o teala. Krenut će dalje nakon znači boravka na Muzdalifi, nakon što klanja saba i nakon što se dobro rasvane, a neće čekati izlazak sunca, kreće prema mini. Tačnije prema džemaratima, mjestima gdje se, ili mjestu gdje se bacaju kamenčići. Kada dođe do kada dođe do mjesta gdje se bacaju kamenčići, tada će prekinuti sa telbijom. Znači, Telbiju je počeo izgovarati onda kada smo kazali, to je bilo osmog dana Zulhidžeta. Pa otprilike nekih možda 48 sati, da kažemo, otprilike, jeli, ako izlazi ujutro, da vrijeme, u vrijeme duha, a, na minu, znači to će otprilike vrijeme i doći, nakon izlaska sunca, otprilike to će vrijeme doći do džemerata, otprilike, znači ne, neka dva dana se izgovara, znači Telbija, i tu se Telbija ne prekida. Kada god čovjek može naći vrijeme da se izgovara Telbija, ona se izgovara. Potom će baciti sedam kamenčića na velikom džemretu. To je džemret, džemret koji je najdalji od mine, a najbliži meki. Jer nisu oni sada nešto daleko. Ali kada gledamo, znači taj veliki džemret, on je bliži meki nego, nego prva ova dva. Znači na zadnjem, pa se prolazi prvi, niko ne baca ništa, ograđeno je, ne može se prići, znači da se zna da se tu ništa ne baca. Onda se ide, drugi se prolazi i onda se dolazi od trećeg, to je Al-đemretul znači, kubra i tu se baca znači sedam kamenčića. Sa svakim kamenčićem znači baca kamenčiće i donosi tekbir. Kada god baci kamenčići donese tekbir. Baca jedan za drugim. Jedan po jedan. Kada bi bacio svih sedam u istom mahu to se računa jedan. Znači, a ko bude išao vidjet će čuda, koja kada bi pisao mogao bi dobar tom da napiše. Čuda, čuda oko džemreta, tako bi je mogao nazvati. Čuda oko džemreta. Ljudi bacaju papuče, kišobrane, kamenje veliko, tekviraju, trči iz daleka sa 20 metara, ako indijanac udara pod uvjerenjem da ubija šeitana. On je uvjeren da je tamo šeitan i da ga udara i tako dalje. Što je pogrešno. Nakon što je bacio ovi sedam kamenčića, kaže autor, ima etahallul eleuvol. Tada je desilo se ono prvo oslobađanje. Sve mu je halal što mu je bilo zabranjeno, a vidjet ćemo šta je to čovjeku zabranjeno u hramima, šta ne smije raditi. Sve mu ćemo o tome govoriti. Tada mu je dozvoljeno sve osim odnosa sa ženom sve osim odnosa sa suprugom. <clears throat> Potom će zaklati hedi, što mi kažemo kurban, jeli? To je tako bilo nekada, ljudi su klali sobom. No, međutim, danas je to organizovano, znači uplati se klanje kurbana na toliko i toliko osoba i znači imaju posebne mjesnice koje to rade, da, to rade da se meso odma ovaj eh, zamrzne i slično tome, znači da neće, da ne propada. Jer prije su ljudi, ranije su ljudi klali i kako ko zakolje, za, za pojede šta može, šta ne može, zakopa u zemlju. Jer jednostavno, znači, nije se moglo toliko mjesa šta. Svaki hađija kolje kurban, ili većina hađija kolje kurban. Pa ne može jedan hađija pojesti, dvojica ne pitorica ne mogu pojesti kurban, tako? A u to vrijeme se je brzo mjesto kvarilo, jel? Tako da je to danas, hvala Allahu, riješeno i jako se, znači, efikasno s te strane ovaj, a, rješava jel, ovaj problem koji je ranije, ranije predstavljao jeli, zaista veliku problematiku. Potom, kada završi jeli, klanje kurbana, ako ga kolje sobama, uglavnom nekolje, ako ima mogućnost, ko želi da ode da zakolje, može otići da zakolje jeli, ovaj kurban, zavisno šta je uplatio i šta želi da kolje. Ako nema mogućnosti da kolje kurban, a obavljao je temetua ili qiran on će postiti tri dana na hađu po sebatin i darađatum i sedam dana kada se vrati sa hađa i na takav način jeli, upotpuni je ono što nije mogao upotpuniti klanjem kurban. Potom će obrijati svoju glavu. Žena krati koliko je li za vrh prsta, ili koliko je jagodica. 2 cm skrati, centimetar, dovoljno je. Računa se kraće. Ako žena u vremenu hačskih obreda ili neposredno prije hađa dobije ciklus ili se porodi, primjer radi, jeli, pa želi da nastavi hađ, ona će činiti sve što rade hađije. Zajedno hađijama. Neće klanjati, naravno, jel? Delbio donosi, zikri, uči, znači, kamenčiće baca, džemrete, boravi na refatu. Znači, ništa. Sve znači čini što čine i hađije. Osim što ne može tavati. Ne može šta? Ne može šta? On je sad o hađskim obredima, je. Ono što se tiče hađa. Ne može se vatiti. Pa će ostaviti, znači, tavaf za nekada kasnije do tavafi. A ako dođe u situaciju da ne može čekati sa tavafom, treba karavana da pođe, jer u redu, ljudi se vraćaju nazad, imate, znači, hađija koji odmah nakon hađa, dan ili dva idu, pakuju stvari i idu kućama. I žena dobila ciklus tri dana, dobila na refatu ciklus. Kako će ona obaviti tavaful voda, e, tavaful fada, glavni hađski obred, tavaful fada, voda svakako spada sa njim. Kako će obaviti taj glavni hađski obred ako je ušla u ciklus tri dana prije polaska? Većina islamskih učenjaka ne dozvoljava, znači da tavafi. Manja skupina između koji su šehr Usamim Temije i njegov učenik Ibn Kajim, kažu da će se bojati Allaha koliko može, da će se očistiti kako može, utegnuti koliko može i da takva obavi tavaf. Da uzvišenje Allah ne optrećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti, da je to ono što ona može. Ona više od toga ne može. Nakon toga, odlazi se na minu. Svakako, jel, nakon ovoga tavafa imamo šta? Saji. On se obavi i vraćaju se hađije na minu. I borave na mini dane tešrika. 11. i 12. dan tešrika ili eventualno 13. Hmm. <clears throat> Ove dane koji su dan jela i pića, kako je nazvao poslanik sallallahu alaihi wasallame, a nisu dani posta, hađija boravi na mini i baca kamenčiće. Prvi dan od dana tešrika, a to je koji zulhidžet? Molim? Ili je jedanesti? Jedanesti. 11. dan Zulhidžeta, to je prvi dan od dana Tešrika. Izlazi, znači odlaze hađije, odmah se vraćaju, znači nakon obavljenog tavafa vraćaju se da bi to veće boravili gdje? Na min, da bi boravili na min. I <clears throat> bacaju, znači, kamenčiće nakon, jeli, borave to veće i sutradan 11. dana Zulhidžeta, izlaze da bacaju kamenčiće poslije zevala, odnosno poslije nastupa podnevskog vremena. Do akšama. To je najbolje vrijeme, znači da se bace kamenčići. Bacaju se kamenčići na sve tri džemreta. Prvi put je prošao prvo i drugo džemre, išao je na treće, koje je najbliže meki. A sada počinje od prvog, malog, pa srednjeg, pa velikog džemreta. Kada baci na prvom i na drugom, izdvojit će se u stranu i učiti dovu dugo. Poslanik sa osanem je učio dugo, dugo dovu nakon bacanja. Potom je nastavio do narednog. Kada baci na trećem, neće dobiti. Nakon trećeg ide nazad, sada pravi krug jedan nazad i vraća se ponovo na minu. Jer je minu ostavio za svoji šta? Leđa, mislimo na minu, jel na šatru gdje je boravio. I nakon toga se ponovo vraća, znači gdje je, gdje je boravio. Isto to će učiniti i 12. dana Zulhidžeta. Drugog dana znači od dana Tešrika. Na isti način kao što je činio, tako će činiti znači i ovdje. Potom 12. dana kada baci kamenčiće ide u Meku. U, znači mjesto gdje je ocije u svoj hotel. Ako želi, a bolje mu je i preče da se vrati nazad pa da boravi još jedno veče na min. Pa ako odluči da boravi to veče na min, ili ga zatekne akšamsko vrijeme 12. dana Zulhidžeta, odnosno bolje kazati, ušao je 13. dan, jer zalaskom sunca šta ulazi? 13. dan u tom slučaju, ne može više otići sa mine. Naprimjer, otišao bacio kamenčiće, I vratio se na minu i sjeo sa svojim, jeli, ovaj, sa putnicima, sa hađijama, ručao lijepo, klanjali podne i kindiju. I nakon toga, kaže, idem ja polako. I torbu na leđa, samo što je krenuo na ulicu, uči jezan za akšan. Akšansko vrijeme ga uhvatilo, a on gdje? Na mini. Mora ostati to veće. Znači, mora ostati više, nema izbora. Mogao si prije od podne do zalaska sunca si imao izbor ako želiš ići no međutim ako zađe sunce a ti se nalaziš na mini moraš boraviti još jedno šta još jedno večer za razliku jedino ovdje je islučen čovjek koji bi krenuo otišao, bacio, vratio se nazad, uzeo i krenuo i negdje ga zauhvati, uhvati ga na kakva gužva ili upadne u gužvu i o tome, taj čovjek nije šta. Jel svojim izborom ostao? Nije. Zato smo spomenuli kod prvog vratio se, sjeo, ručao, pričao, jel tako? pa je svojim izborom ostao dokle? Do akšamskog vremena. I dok ga zatekne akšamsko vrijeme, mora znači boraviti to već je na min. Pa je bolje da, to se zove, jeli, a, ta džil, ko želi da ide prije toga, femen ta ađele fije umeni fela isme alehi, omen ta ahare fela isme alehi li meni teqa ko požuri nakon dva dana odma da iziđe, nema, nema, nije, nema grijeha. Ako ostane, nema grijeha, ko se bude Allaha bojao? Pa čovjek može, ako ima razlog da ide, može ići. Može i bez razloga ići, no međutim, preče i bolje i korisnije je da ostane to veće i bolje mu je. Neko kaže, jahi, kako će ostati večeras i klanjati, a propustiti namaz u Mekanskom haremu? O Mekanskom haremu namaz vrijedi hiljada namaza. Pa kažemo ovdje na mini vrijedi onda milion. Zato što je to sljeđenje poslanika sa losane. Pa da je bio namaz te večeri, Akšam i Acija i Saba, da su bili bolji u haremu Mekanskom, pa nije Mekanski harem bio nepoznat poslaniku sa osim njegovima sahabima. Nego prvi otišao sa mine i kazao ne propuštajte. Imamo nešto što ni... A, može li, može li hađija sa hađijski obreda kazati Bismillah, idemo klanjati ovaj eh, Bajram namaz? Šta hađije ima sa Bajramom? Ti si hađija, bol. Ti obredi, Bajram je dole za Mekije koji nisu na hađu, a nije za tebe. Ti si hađija. Isto tako dođe pitanje džume. Pitanje džume na mini. I vidite ljude u šatoru, jedan postavio dvije stolce, drugi se popeo, treći uči jezan. I ljudi drže hut, poklanjaju. Kakva džuma bola? Kakva džuma na, na, na mini? Poslanik sam oborio na mini, je li klanjao ta džumu kada je bio? Nije klanjao džumu. Nije neprešeno da je klanjao džumu, sallallahu alaihi sallam. Pa ne treba stvari mjeriti, znači, e, ovim emocijama, nego se stvari mjere šarijatskim propisima, odnosno argumentima. Kako je činio Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, pa je boravak na mini te večeri bolji i namaz na mini je te večeri bolji nego namaz u Mekanskom haremu. To bez ikakve sumnje. Zato što je tu slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme u protivnom možemo kazati možemo veliki broj a, ibadeta da ih poništimo ili da ispustimo na niži stepen zato što ćemo kazati da je nešto bolje od nečega. Posle namaza jedan čovjek zikri, a drugi uči Kur'an. Ko ima veću nagradu? Onaj koji zikri, Iako je učenje Kur'ana bolje od zikra po konsensusu uleme bez razilaženja, najbolji govor je govor Allaha te barake o teala. I nema ništa vrijednije, ništa čovjek bolje i lepše i, i jeftalnije ne može izgovarati svojim ustima od Allahovi azeo džele riječi. međutim, na ovom momentu je šta? Učenje je zikr bolji, kao telbija. Ljudi zanijetili hač i krenuli. I jedan poče učiti Elif Lam Mim, da nikel kitabu I uči od početka do kraja sura Al-Bekare. A drugi, lebejke Allahuma lebejke. Šta je bolje? Telbija. Zato što je telbija na ovome mjestu šerijetski propisana i šerijet traži od tebe telbiju i poslanik sam kaže došao mi je džibril i naredio mi da naredim ashabima da izgovaraju povišenim glasom telbiju. A nije rekao naredio im da povišenim glasom uče šta? Kur'an. Pa sve ima svoje. Tako isto znači i boravak trećeg dana na mini. Pa je velika šteta i velika žalost i jad da imate hađija koji nikako, nikada ne spava na minu. A tu odgovornost nose vodiči koji ih vode i koji, znači, gledaju sve što je sunnet da ga, znači, izbjegnu i da ga ne čine. Tako ostane čovjek, znači, nekakav suhoparan hađ, da kažeš običnom muslimanu imaš hađ onako suhoparan, kao kada bi imao kuću bez stolarije, bez ičega pušeti sa svih strana. Pola bi se ljudi pobunilo, je li tako? To svijet ne prihvata. Svijet kaže, ne, ja hoću da obavim da je to šta? 100% ispravno. A da mu kažeš da ostavljaš, oj, ovaj, pa dobro, to mi istom čovjek, kažemo danas ovdje, izađe u mihrabiju, kažemo, nema danas podevski suneta, danas počnemo od farza. Biće mi mrtva glava pred harema ovdje. Ljudi to ne prihvataju, ne prihvataju šta da se ostavljaju, sunnati. Pa kako onda prihvataš na hađu jedan put, dolaziš u godine dana i ostavljaš sunnete? Ali ti sunneti su kod jedne uleme sunnet, a kod većine uleme su vađib, boravak. Kod minije, kod većine uleme je vađib. To se mora i ko to ne učini, kaže neka ulema za svako veće mora zaklati po žrtvu. Pojasni to ljudima, svijetu, da je takva i takva situacija, pa ćete vidjeti kako će se svijet pobuniti, da to neće tako prihvatno. Međutim, stvar je kod ljudi što kaže ne, ovako se čini i ovaj nikako, nikako drugačiji. Dakle, ostaje treći dan i poslije nastupa podevskog vremena klanja baca e, sve tri kamenčića isto tako i nakon toga ide prema Meki. Ako ga uhvati Akšam, ne smeta. Jer ovo je treći dan, Znači, to već je nakon tog večera, već je, ko bi boravio tu, kažemo, to nije ispravno, to je bidat. Jer to nije radio poslanik sa Da je trebalo to četvrto večer boraviti, boravio bi ga poslanik sa osaneme i njegovi ashabi. Tako da, to već je ne treba boraviti, niti se najzad može boraviti, jel, jel tada hađe već moraju napustiti, znači minuti. Nakon toga, nakon što se Hadžija vratio u Meku, shodno planu i programu jeli karavane sa kojim je došao. Neki idu ranije, neki kasnije, u svakom slučaju, kada želi napustiti Meku, odnosno krenuti nazad ka svome rodnom mjestu, dužen je da obavi, dužen je da obavi tawaf ul wada. A to je tawaf, znači oprosni koji se obavlja na kraju hađskih obreda, time se završavaju i pečate hadijski obredi. I to treba da bude zadnja stvar u koja se čini, znači, prilikom obreda. Svakako, hađskog obreda, e, talafa, e, voda ili opresnog talafa se oslobađaju određene skupine ljudi i njih ćemo spominjati kao što je žena u hajzovim pasu i drugi o kojima ćemo govoriti. Lijepo je čovjeku i pohvalno da posjeti poslaniku u Salao Srme džamiju, ne zato što je to sastavni dio hađa, ne. Hađ nema ništa sa Medinom. Ništa. Hađ nije vezan za Medinu. Ni u kom pogledu. Što je kod ljudi pogrešno ubiđenje, ali tako? Medina i da se odlazak da je to nužan odlazak. Nije nužan. Lijepo je. Pohvalno. Prije ili posle hađa nije bitno da se ode u Medinu. Radi džamije, jer je to jedna džamija zbog koje je dozvoljeno šta? Da se odsjedla jahalica, da se upali automobil i da ideš ciljem da klanjaš šta u tu džamiju. A nije dozvoljeno da ideš ciljano da posjetiš kabur poslanika sallallahu alaihi sallam. To nije dozvoljeno. Ali dozvoljeno da ideš da posjetiš džamiju, da klanjaš i da usput poselamiš Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallame, nema smetnje, ali da se ide posjeti samo njegov kabur kao kabur, to nije legitimno šarijatom. Iako zbog toga neki dižu rat. Kako to od ni da nije legitimno ići posjetiti To sve emocije. To sve emocije. Legitimno je ići posjetiti džamiju. Tako nas je poučio Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Je tako? Jer, braćo, mi se, ma jedna predaja koju je zabilježio Ibn Abi Dunja u svome dijelu Al-Menamad, da je jedan čovjek bio je, je mu šek, dan sumnje. Šta smo govorili o danu sumnje kad smo govorili o postu? da je zabranjen šta? <coughs> Post. I on kaže, došao je eh, u to, je li taj dan je došao kod Kadije i kaže, večera sam usnio poslanika, sallallahu sallam, i on mi je naredio da postim danas, da je danas dan Ramazana. Je tako? Je mu šek oblačno vrijeme, postoji mogućnost da je prvi dan Ramazana, a postoji mogućnost da je 30. dan Šabana kaže naredio mi je poslanik sa da posti. A poslanik sa kaže kome vidi u snu, on me u istinu vidio. Jel u redu? Pa mu kaže kad ja, tebi je poslanik sa naredio u snu šta da postiš. A nama je kaže na javi naredio da ne postimo taj dan, zabranio. A nemoguće je kaže da nam naredi naredi nešto na javi, a da nam to zabrani u snu. Znači tvoj argument pada u vodu. Tako da emocije, braćo, nemaju mjesta kada su pitanju propisi. Emocija može biti sa tvojim djetetom, sa tvojim suprugom, sa tvojim roditeljima. No međutim, emocije u šerijetu ne postoje. U šerijetu imaju pravila, imaju dokaze, imaju argumenti koji čovjek dužan da se drži, da ih prati. I na takav način će znači jeslem. Neće otići ni lijevo ni desno. No međutim, ovaj, ako se emocije ovaj uključe, onda i ljudi se razlikuju. Emocije se ljudi razlikuju. I nakon toga će se razlikovati jeli, i poglede na vjerske propise. Tako da, imate ono, hadis, ima kod Ahmeda u Musnedu, tačno da ima hadis o, o ko posjeti, ko klanja 40 namaza u, e, pa, u džami poslanika, sallallahu sallame, ovaj, kako već ide hadis, da će biti sačuvan vatre džahnemski, u tom smislu nešto. No, međutim, hadis ima dvije mahane u svom lancu prenosilaca. ima dvije mahane. I tako da zgristan slučaj su krenuli slabi. Taj hadis znači je neispravan. Tako da o da se moraju hađije boraviti osam dana u Medini da bi klanjale 40 vakata, nema osnovi. Zato što mi ne obožavamo Allaha te barake od tela preko slabih predaja, nego ga obožavamo preko predaja koje su sahih ili koje su hasan, ili preko konsensusa islamskih učenjaka na čemu se složili. No međutim da ga obožavamo preko predaja kojima su prigovarali islamski učenjaci, ovaj njihovom njihovoj vjerostojnosti koje su očita njihova slabost, to nikako. Tako da to nema znači osnove i ne treba ne treba e, ovaj ne treba boraviti u Medini s tim ciljem. Ovo bi bili hađski obredi. Ovako bi završio šta? hač, gotovo, obavili smo oprosni tavaf i vratili se šta? Svojim kućama. No, međutim, mi ćemo sada krenuti opet iznova. Opet ćemo krenuti iznova da pojasnimo sve ovo, znači što smo spomnjali u dva naredna predavanja o hačskim obredima, da vidimo, znači, kako to izgleda sve podrobno, u tančine, o čemu se razilaze islamski učenjaci, šta su to, znači, ovaj sastavni dijelovi, e, jeli, hađa, u smislu va, e, ruknova, vađiva, sunneta i tako dalje. Ruknovi hađa. Ruknovi hađa su elementarni dijelovi na čiji a, na čiju legitimnost ukazuje znači ili Kur'an ili Sunnet ili konsensus islamskih učenjaka. Pa ćemo spominjati te ruknove i svaki od ruknova i šta se veže za svaki od tih ruknova bilo da je vađi ili sunnet. Jer određeni rukn može imati šta svoje? Sunnet je, tako? Ruku je sunnet. Ili rukn. Rukn namaza. No, međutim, taj rukn namaza ima svoje šta? Sunnete. Pa recimo, na, od sunneta rukua je da se ruke rašire, na primjer, u stranu. Ili da se uhvate ovako za koljena. Da se prouče određene dove. To su sunneti, znači. Pa ćemo spomenuti rukn i onda šta se veže za taj šta? Rukn kod džumhura islamskih učenjaka hađ ima četiri rukne. Hađ ima četiri rukne. To su, prvo je ihram, drugo je, kada se misli ihram, misli se šta? To smo govorili. Nijet za ulazak u obrede. Drugo je stajanje na arefatu. Kaže se stajanje na arefatu, bolje je kazati boravak na arefatu. Međutim, na arapskom je u kufu El wukuf, to je znači stajanje, ali mi možemo prevesti to kao boravak, jer kada bi čovjek bio na refatu cijeli dan i prespavao, ne bi, znači, ne bi to poremetilo ispravnost njegovog hađa. Treće je opro, e, taj hađski tavaf, tavafu li fada, i četvrto jeste saji između safe i merke. Ovako kaže džumhur islamski učenjaka. Neki dodaju na ove stvari, no međutim ovo je stav džumhura ili većine ili pravnika. Što se tiče prvog rukna i hrama, i hrami su nijet za ulazak u obrede. Dosta ljudi misle da je ihram, bijelo platno staviš na leđe u ihramima, se nisu u ihramima. Ti možeš staviti bijelo platno na leđe i mirisati se i imati odnos sa suprugom i To nisu ihram. Ihrami su kad zanijetiš ulazak u hađske obrede. Onda si postao muhrim. Taman kada ne bi imao bijelog plata šta? Na sebi. Zbog čega si dužan da se iskupiš kada ga bi čovjek namjerno ostavio. No, međutim, on postaje šta? Muhrim. Pa je mm, taj, taj ulazak u obrede biva nije tom. Biva srcem. Biva nijetom, znači. I ovaj, jeli, ihram svakako donosi se kod šerijetski određenih mikata o čemu smo već govorili. I on je uvjet kod džumhura, odnosno rukn kod džumhura, dok kažu hanetije da je šartun nisihatil hađ. Kod nje je uvjet, kod ovih rukn, kod hanetija je šta? Uvjet, šart. A razlika u tome govorili smo da je rukni sastavni dio. Je li sastavni dio ili je mimo toga, ali je vezano za to kao abdest i namaz. U svakom slučaju ne bi bio hađ ispravan šta bez bez toga, znači bez i hrama. Onaj ko želi obaviti hađ može zanijeti to na jedan od tri načina. Prvo da zanijeti el ifrad, a to je obavljanje hađa. Samo hađa. I on se obavlja tako što čovjek zanijeti hađ riječima lebejke Allahuma bi hađ. Ne zanijeti, zanijeti srcem, govorili smo, ali to potvrdi a, ovom o, izgovoru ovoj riječi, odnosno ovaj vid delbije, lebejke Allahuma bi hađ, i onda nakon toga izgovara delbije. Ili da bude to el-qiran, da to bude uporedo hađ i umra i nakon nijeta izgovara lebejke hađen wa umraten odazivam ti se na hađ i na umru gospodaru moj pa tako dola, e, čini hađ i umru ovaj ulaze obredi hađa ili obredi umre obrede hađa i ovo može biti na jedan od dva načina da prvo znači zanijeti umru pa da nakon toga e, doda hađ ili da zanijeti hađ pa da nakon toga doda umru i oko ovoga drugog slučaja postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Džumhur uleme kaže da se obredi hađa i umre spajaju, da se utapaju, da ulaze jedni znači u druge pa bi kod džumhura uleme hađi, hađija koji obavlja kiran morao da obavi samo jedan tawaf i koji obavlja kiran morao bi samo da obavi jedan saji između safe i merve dok i tomu vrijedi za šta i za hađi i za umre smo kazali da se šta spajaju uporedo su pa se spajaju znači ti obred ulaze u jednu dok hađu hanefije ne mora i onda obavi dva dva tavafa i dva saije. I e, čovjek koji obavlja kiran treba da zakolje žrtvu. Ovdje autor spominje konsensus. Spominje konsensus u Leme. Doći ćemo do ovoga. A prvi koji je mufrit, koji obavlja Elifrad, on nije dužan da kolje šta? kurban, odnosno hedi. I imamo trećeg, a to je al-mutemetija ili etemetua. To je treća vrsta, znači donošenja nijeta, kada se donosi nijet za umru u hađskim mjesecima, a to su Molim? Kada mi tako tiho govorite, onda imam osjećaj da ste nesigurni. Im? Ševal, Zulkade i Zulhidje, to su, eh, Al-Hadžu je šurma alumat, to ulazi u, u, u, te, u, te, mjese, u te mjesece, jel? To su u mjesecima, znači hađa. Mora biti, to su mjeseci hađa. Pa u njima može čovjek da nijeti umru i nakon toga skine svoje rame i ostane mu temetijan do hađa. Do hađa. I on će kazati Lebejk Allahuma umraten. Allahu, dragi, odazivam se na umru. Jer on nema ništa čime sa... Čime nema ništa? Sa hađom. On nije nijetio hađ. On nije ti umru. On nije ti umru. Nakon što obavi umru, skida svoju odjeću i dost, postaje mu sve što mu je bilo zabranjeno, postaje mu šta? Dozvoljeno? Znači, od zabrana vidjet ćemo šta je to zabranjeno pri hramima, čak postaje mu dozvoljena i njegova supruga. Potom, osmog dana Zulhidžeta, šta? Ovo što smo govorili na početku predavanja. Osmog dana Zulhidžeta izlazi na minu. I tada počinje ponovo sa hačskim obredima. I tada ponovo biva muhrim. Tada ponovo donosi, znači, donosi nijet. I ovaj mutemetija, on je dužan da zakolje kurban po, konsen, po konsensusu islamskih učenjaka. Dužan je znači da zakolje kurban. Legitimnost sve tri načina obavljanja hađa. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je dozvoljeno a, obavljati znači hađ odnosno da, da, da je u vrijeme poslanika sa osvijem bilo oni koji su obavljali kao a, mufridi ili kao karin ili kao mutemetijin koji su obavljali na jedan od ova tri načina hađ i da je poslanik sa osreme dozvolio im i rekao im, kako došla od iskod muslima od Ajše, da im je rekao, kaže, ko želi od vas da uđe u hađ i umru, neka uđe. Ko želi od vas da obavi samo hađ, neka obavi, a ko želi da od vas obavi samo umru, neka obavi. I ovo nam ukazuje šta na sve tri vrste hađa. Prvo kaže, ko od vas želi da obavi hađ i umru, neka obavi. Koja je to vrsta hađa? Ko od vas želi, slušajte me pitanje, vraću. Poslanik sam sam kaže Asabima, ko od vas želi da obavi hađi umre, neka obavi. Koja je to vrsta? Kiran. Kiran, kako može biti temetua? Jesmo da temetua nema ništa sa hađom. Čovjek koji obavlja temetua nema prinijetu ništa sa čime? Hađom, on ne obavljao, nije ušao u hađski obred, nik, ništa nema sa, on obavlja šta? Umru. Pa potom kaže, ko želi da obavi hađ, neka obavi. Koja je to vrsta? Ali znači, frad, to je samo hađ. I treća, ko želi da obavi umru, šta je to? E, to je temetu. To je temetu. Pa je poslanik, sa osanem, ome hadisu ukazao na legitimnost, šta? Sve tri vrste hađ. Potom je poslanik, sa osaneme, ovaj, ukazao ashabima da pređu na temetu, ali ih nije obavezao time. To je bila druga stepenica ili druga etapa, ukazao im znači da tako postupe. Rekao je ko nema od vas sa sobom kurbana, ko nije poveo kurban, neka učini ovaj dio hađem. U stvari neka učini umrom. Neka učini šta? Umrom, pa će nakon toga ući u, u hađ. Ako ima sa sobom hedi, neka ostane, znači, pri hediju odnosno neka obavlja kiran. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, bilo je od nas, oni koji su prihvatili od poslanika sa osanem i učinili tako, a bilo je onih koji su ostali šta na kiranu. Zbog, zbog čega su ostali na kiranu? Zato što su imali šta? Hedi, imali sa zbom kurban. Pa kaže, ko nema kurbana, neka učini sada ovo umrom. A neka ostanu na kiranu oni koji imaju hediju. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kako bileže Buhari i Muslim, kada je poslanik sa došao do Zu Tuva, to je mjesto blizu Meke, i tu je boravio, rekao je ko želi od vas da učini ovo umrom, neka učini to umrom. Potom im je naredio, sallallahu alaihi sallame, naredio je ashabima koji nemaju sa sobom kurbana da nijete umru, znači da budete metu. I da nakon toga skinu svoju jeli, odjeću do hađa. Odnosno da skinu jeli, hrame. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, izišli smo sa poslanikom sallallahu alaihi sallame, i nećemo nego hađ, nije timo hađ, je li tako? Pa kad smo došli u Meku i obavili tavaf, naredio nam je poslanik sa osaleme, onima koji nemaju hedija sa sobom, da to učine šta? Umrom. Da to učine umrom. Kaže, pa su tako uradili oni koji nisu imali hedija, a žene poslanika sa osaleme nisu imali sa sobom šta? Hedija. Pa su znači one tako postupile pa je poslanik sa osrem ovdje naredio da to znači bude da to bude omra i na osnovu ovih predaja islamski učinjaci se različe znači šta je ovaj e, šta je od ovih stvari najbolje odnosno kakav je, kak, kakva je legitimnost ovih a, ovih a, a, obreda u ovakvom obliku pa većina učenjaka iz prvih i potonjih generacija smatra da je dozvoljeno obaviti hađ na jedan od tri spomenuta, znači, načina. I neki su po tome pitanju spomenuli konsensus. Neki su, znači, učenjaci po tome pitanju spomenuli konsensus. No, međutim, razilaze se koji od ova tri načina najbolji. Oni su složeni da može kod onih koji spominjali konsensus. No, međutim, razilaze se šta je bolje sada šta je za mene kao onoga koji nije ti obaviti hađ, najbolje da idem da bude samo hađ ili da bude hađ sa umrom spojeno ili da bude hađ sa umrom odvojeno, jeli, ifrad, i temetua, i kiran. Neki islamski učenjaci smatraju da je čak temetua obaveza za onoga ko nije poveo sa sobom kurban, I kaže taj koji nema kurbana kada obavi tavaf i saji, htio ili ne htio, on više nije muhrim. Gotovo je. Znači dok obaviš umru, nakon toga više čovjek ne bi bio jeli, muhrim. I ovo je stav Ibn Abasa i Ebu Musa Lešarija i odabrali, odabrali su ga učenjaci Zahirijske pravne škole i a, Ibn Kajim i drugi. I oni ovo dokazuju time što je poslanik sallallahu alejhi naredio ashabima da promijene svoj hadž u šta u u temeto, je li, ili u može možete kazati umru nije spor. Pa je ovo je njima teško je palo ashabima. Nisu znači bilo im je sada nejasno šta da rade. Iako je poslanik sallallahu alejhi to naredio, kaže pa su shvatili da je ta naredba obaveza jer je ušla Ajša od poslanika sallallahu alejhi i zatekla ga ljuta. Kaže, ko te je naljutio Allahov poslaniće, Allah ga u džahnem bacio. Radi Allahu ta'ala anha. Pogledajte kako je samo bila brižna prema poslaniku. I ko je to naljutio? Kaže, ko te je naljutio, Allah ga u džahnem bacio. Ma kaže, Aisha, zar nisi, kaže, vidjela, kaže, naredio sam ljudima, kaže, da šta će učiniti, kaže, pa neka je dedun, neodlučni. Nisu bili spremni, znači, da to odmah, jeli, učine. Pa su, kaže, ovaj, eh, shvatili da je ovo a, eh, a, eh, teško im je palo, Znači, ostale su tegobu, teško im je to palo. Što sad to mijenjuju? Ali su osjećali da to moraju raditi zato što je šta? To naredba. Nije im znači data mogućnost izbora. Pa stoga ovi učenjaci kažu da je to šta? Vađib. Da je to vađib. Je jedan dio uleme kažu. Pa je poslanik sa osvijem nakon toga govorio, spleo bi svoje prste ovako i kaže ušla je, ušla je, jeli, umra u hađ do sudnjega dana. Ibn Abbas kada se raspravljao sa ljudima, raspravljao se oko ovoga pitanja. Pa su mu govorili, šta kažeš Ibn Abbas? Pa on iznosio svoje mišljenje i kažu, jeste Ibn Abbas, ti to prenosiš od poslanika, sam tako i tako, ali kažu, Ebu Bekri Omer ne kažu tako. Pa on im kaže, pa kažu, jeste, ali Ebu Bekri Omer nisu tako zastupali. Kaže, bojim se da ne počne kamenje padati sa nebesa na vas. Ja vam kažem, kaže poslanik Salasalem, a vi meni kažete, kaže Ebu Bekri Omer. Ja kažem, kaže poslanik sa a vi kažete, kaže Ebu. Jer Ebu Bekri Omer su smatrali da je Ifrat bolji. I to ćemo spomnjati kada budemo govorili o narednom druženju, kada budemo govorili o tome, o argumentima šta je bolje od ovih, vidjet ćemo e, mišljenja ovdje Omara i Osmana i drugi koji su smatrali da je obavljanje e, e, Ifrada bolje od temetua i vidjet ćemo sve, spominjat ćemo ta mišljenja, čak i četvrto mišljenje šehol sama Ibn Taymije koji je pokušao naći na kakvu sredinu i tako dalje. Uglavnom, ovaj, a, kaže, bojim se da ne počne na vas kamenje padati sa nebesa, ja vam kažem od poslanika, sam, a vi meni kažete da je Bubekra i Omar. Jer koliko god da je Bubekra i Omar, ovaj, kakav god da stepen imali, no međutim, ne može se oponirati riječima Ebu Bekra, ne može se oponirati riječima poslanika, ili ne mogu biti ovaj snaga pred riječima poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. a, onaj ko dođe dakle na mikat a nema sa sobom hedija obavezan je da u tom slučaju nijeti samo umru takav će nijeti samo umru a ako ima sa sobom hediju a to uglavnom uglavnom ljudi nemaju, to je nekada znači bilo drugačije, danas se ti propisi izmijenili, u, u veliko mislim, ne propise, nego se izmijenilo, znači ovaj, u pogledu jeli, vođenja eh, kurbana sa sobom, a da se to e, rijetko čini možda neko od, od ljudi koji su bliže ovaj harema a takav će nijetiti znači kiran kao što činio poslanik sa osaleme i on će kazati lebejke Allahumme umratan vahadžen ili a, umratan vahadžen man je jeli zajedno nijeti jedno i drugo pa ćemo inša u našem narednom druženju govoriti o ovim ova tri načina obavljanja u smislu etalijeta. Šta je to bolje i šta su islamski učenjaci kazali po po tome pitanju. Ima Allah te barak tala nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nas učvrsti na istini i da nam omogući da obavimo hađ onako kako ga obavio poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da ga učini hađen mebruren Allahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam i وعلى آله وصحبه أجمعين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Koliko je ostalo do izana? Nema vremena. Ima pita. Ako ima pitanje, jedno ili dva da ga iskoristimo do ezana, reci. Šta ako se osmi dan ostavljen sunnet. Izlazak osmog dana na minu nije obavezan. Znači, ko iziđe, hajde bereket. Ko ne iziđe, nije, znači, obavezan time. Nije obavezan. Čovjek koji odma ode na refat, uzme sebi mjesto, ništa. Njegov hađ je, u, u smislu ispravnost, hađa ne utječe. No, međutim, sunnet je da se čini nako kako je činio poslanik, sallallahu sallam. Šeh Albani jedne prilike, jedan njegov učenik mi je govorio, kaže, došao sam sa njim, kaže, i kad smo, kaže, vidjeli dole ljudi gdje tavafe na, jeli, na, na zemlji, taj prizemni sprat, kaže, kada sam vidio gužvu, kaže, tako mi Allaha, kaže, prepao sam se za sebe. Iako je čovjek, može ponijeti dvojicu ovdje od vas, koje ovdje izaberete. Takav je. Kaže, ja sam go šeji, molim te, kaže, možemo li otići gore, kaže, na, kaže, nije poslanik sam tavafio gore, nego je ovdje tavafio. Kaže, ali šejh, ovaj, ti si, kaže, ovaj, u godinama, šejh već star čovjek, jedva, kaže ja sam ugodan, ja sam jak. I kaže ušao je tamo i kaže tavafili smo. Kaže ja sam se bojao za sebe, kaže on se nije bojao. Kaže poslanik sam nije tavafio gore, iako nema dozvolila da se tavafi gore. Ali kaže on nije tavafio gore, nego je tavafio ovdje, ja ovdje tavafim. Pa dobro, šta onda kada je u pitanju osmi dan gdje se ulema ne razilazi da je to sunnet i da, znači, to čovjek treba uradi. A ako uradi suprotno tome, pa ostavi taj sunnet, hač mu je ispravan, utiče na ispravnost hača. Jesu recimo ništa u ratu, ako, ako se ne bude nikako na minu? Ako ne bude na mini osmi dan, ne treba ništa uraditi. Nikako. Ako ne bude, ne prođe pored mine, ne treba ništa uraditi. Kada bi deveti dan ujutru izišao odmah na refat ili u podne otišao na refat, ne treba ništa uraditi. Jer on nije ostavio važib da se iskupljuje. On je ostavio sunneta. Za sunneta nema šta. Nema iskupljivanja. Kao što nema što sehvi sežda u namazu za sunnet. Jel u redu? Kod jednog dijela u leme. Jedni kažu za sunnet je sehvi sežda sunneta. Za važib je ako izostaviš važib. No, međutim, ispravno je da treba vađiv za sebi sebi zvallahu alam. Pa, znači, čovjek koji nema, znači, ovaj kurbana, to je došlo od Ibnu Omara, Jajiša, radijalat, ali onda može post dane tešrika. Jer ti dani nisu dani posta, tako da može tri dana postiti u svakom slučaju. Da ne bi sad rekao, kako će posti tri dana ako četvrti dan ide kući? Ako ti je to bio cilj od pitanja jer tri dana postije na hađu. Može čovjek kazati, dobro, on je na hađu ovaj, 11. i 12. i 13. Zulhidžet, to su dani tešrika, malo prije se kazao, sto dan jela i pića i nakon toga ide kući, kada će posti tri dana na hađu? Kažemo, postiće taj 11. 12. i 13. jer to se prenosi od Ibnu Amara i od Ajša, radi Allah, te Alanom, da su dozvolili, znači, ovaj, e, da, da se posti, to je bilo poznat kod Ashaba, da se posti, znači, oni koji nemaju hedja. A kada se vrati kući, onda posti sedam dana. Jesu. šeh će pisati, šeh će odgovoriti. A brum. Ovaj, okup je Arab, da to ima nešto da, da možemo kazi da prerabila, znači stojanje na napadu, spavanja, nini, s to onako duša ima nekog hikmeta sami naziva, spavanja, nini, stojanje na napadu. El je spomenuto, el mebit u arapskom jeziku se odnosi po noći. Elmebit, kada se kaže bitu inde fulan, to ne znači boravio sam dan kod njega, nego sam boravio po noći, spavao sam, znači ovaj je za koji ne poznaje arapski jezik, znači pošto je došlo precizan je ovaj izraz. Kaže me bit, misli se na noć. A. I na mini čovjek spava, na mini se spava to veče i priprema se sutradan, za šta? Za kao što spava na muzdelifi, priprema se sutradan za, za dan Bajrama kada ima najviše obreda. Baca kamenčića, odlazi tavaf, isa i povratak na, na minu, to je puno znači o, onih obaveza, pa to već je na muzdelifi spava i priprema se za sutradašnji dan, a neće i badetiti. Tako da se kaže me bit, zato što on zaista me, to je boravak, znači na minu smislu spavanje, tu pe spava. A vukuf na, vukuf na arefatu je bio u vreme poslanika, sa osaname, oni kaže vidjeli smo poslanika sa sallallahu da sjedi na svojoj devi naši ljudi spomenu u kufu u smislu stojanja odnosno boravka znači ne mora znači da čovjek mora stojati da mora ustati niti da mora e, biti znači čak u lema kaže kada bi čovjek prespavao cijelo vrijeme kada bi ga donijeli spava i stavili ga na refat i iznijeli ga na spava opet mu je šta priznato da ne govorimo onima koji spomnjali da čovjek preleti avionom preko arefata Znači, preletio je preko Arefata. Jel taj gore dio ima propis kao i ovaj dole? Čak i o tome su, znači, govorili. U svakom slučaju, ovaj, ne znam da ima nešto posebno, znači, da bi označilo da čovjek treba to vrijeme da, da, da stoji, znači, na Arefatu, u smislu storanja, dovoljen je boravak. Kako god da bio. Allahu te alamu, sallallahu alamu, sallallahu alamu, sallallahu alamu, sallallahu alamu, sallallahu لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك